Iki paling ya kelakuane wong-wong paling dijukoke gawe gambang iki. Rono-rono gak ono. Wis timbangane golek kayu gak ono. Wong wedok kon golek kayu anak golek manuk. bus-bus-bus bus wes wes. angin ta. Wes wes wes wes wes wes. Loh. Iki apa iki? Tibake arek peguron tekane mesti bareng angin. Loh. Loh, sapa jeneng? <laughs> oh, tibake wong gendeng. Diktakon kok meringis yo garangan. Loh. Sing bos bos niku wae sampean ta? Aku iki mang tekane teko padhepokne metu rene iki mang. Miber niku wae. Lho gak. Lan apa? Berangkat. Yus ya miber ya sembarang pokoke katutangin aku iki. Wis awakmu mang teko kene gak mambu. Napa? Angin teko kidul gak mambu aku lek teko. Nggih. Ya apa mambu? Sriwing. Tapi sriwing ambek ngempet terung loro kap. Aku iki arek peguron. Oh, jenengku Bambang Kartolo Sarpo Bambang iki Mbak Mbak kaya jeneng ben gak keliru ta yo makane Bambang niku biasane satrio bagus nggih Bambang nggih kaya Bambang Gentolet barang <laughs> Terus kartolon tolon niku anu madu nggih Madu madu Madu sing enak sarpo nile Oh sarpo niku ula Empon suwe sampean ngulo. <laughs> Lah kon wis rumangsa kenek pira lho? Omong kok ora. Lah niku lak jlentre tokang. Iya jenengmu sapa to, Nduk? Kula. Heeh. Jeneng kula Tini. Oh, omamu ndi? Nah, omamu ndi? Nika? Ngene niku lho, ngisor wit. Oh, iki alas ta. Sampean niku nggih Ini niku mboten kepethuk diarep-arep mbek bose. Nek kepethuk omongane jelantur, wong wis ngerti nek alas, nek ruwet ngeten iki alas. Lho lah kok nek selambune bareng ditutup. Wah, sih ya Ini Ngene, aku ki mudhun teko pedepoan sing diarani Gunung Merutu Sewu. Merutu. Ya mbae jenenge mbah Slamet. Oh, iki bangsane gurem iki. Gunung Merutu Sewu, aku wis suwe nyecep nimbah. Mbah mudun sik iki sik ana rekaman iki tok mudun. oh, nggih. Terus saiki karepmu nang ndi? Lah kula golek kayu, kayu nentek, eh, Cak. Oh, iya kapan-kapan aku tak dolen nang nggonmu. Sebab aku oleh tugas saka eh, yang guru, aku dikongkon berjuang belani wong sing dijajah karo kompeni lho, Dok. Oh, berjuang. Boleh kayak kandar aku ini. <laughs> ajeng berjuang. Aku berjuang lumpuhno wong-wong sing gak setuju karo bangsa kumpeni ngono lho. Kon setuju gak? Lho kula nggih, nek melok sampean nggih setuju, nek sampean jak lho nggih. <laughs> Tapi ngene, iki tarop sing kate teko iki bodono. Lah sampean iku lho wong berjuang iki nggawa alat-alate lha alate napa? Lho aku arek pegurun. Oh. Aku dicekel mesti merujut. Sebab awakku tak labur uli. <laughs> Sampean iki peguron apa? bengkel. Wis aku gak kakek ngomong, aku tak nang ngare dhisik ya, golek Oh, dublek. nang kutho tak golek ratu-ratu sing kerja sama mbarek ingkang Belanda, ya. Oh, ajeng medun. Ya wis. Mboten mampir teng omahku lho. Wis ora usah. Omahmu tutup, ya. Wis tak budal ya, ya. Nggih. Jenemu Kastini. Nggih, Sarpo. Tak eling-eling Sarpo. Oh. Yo Sarpo, liyane aja dieling Sarpone tok. <laughs> iku mang wong temen ta, Wong? Lho. Wi, iki tambah irenge nemen. Wah, durung sampean niku dereng kenal kula kok pun jamah mboten karu-karuan. Kula niki sanes ireng. Lah napa? Gilap. Sampeyan iki lan napa teng teng alas niki? Lho, lah niki pun gawean kula kok golek kayu, golek manuk. Iya, iya. Kok kleresan kula niki wau melebet alas melagi ngene iki. Sama niku Kulo rewangi mudun gunung munggah jurang Niku kuwalik. nah, Diwalak-walik ya padahal <laughs> Lah saman golek apa meriki? Perlu golek wong wedok sing nganggur. Lah saman buka duwe emak ta? Nek emak duwe Cuma nyambut gawe ku saiki no keraton Oh. Pati aku masih elek-elek Oh pati Pati Oh, oh. Wong pati kok pati Jenengmu siapa nduk? Tini paman. Aku kan celuk paman kerabi bebekmu ta. Lho lak, kula nek ngrungok-ngrokan kan nang anu pate niku paman, ngoten niku. Oh, iya iya, wis kapilen paman ya. Nggih. Wis pamanmu gak apa-apa. Saiki ngene, Dik Tini ya. Oh, Dik ngoten nggih. Iya, Dik wis Surabayaan. Oh nggih. Ajeng napa paman? Wong oh, kon ayu-ayu kok nang jero alas, sapa kon gak wedi dipangan caman? <laughs> dipangan macan. Ndoh. Mboten nenten mriki. Lah omah kula pun teng alas ngriki kok. Lah ya wong ayu-ayu kok luruh kayu. Ayo melok aku nang kutho. Teng mriko teng napa kerjane? Nah, tak kei penggawean. Napa? Kon tak dadekno perawat. Ngerawat. Ngerawat napa niku? Ngerawat aku. Sampean niku wong kait kenal kan ngerawat. Ya aku iki diutus Gusti Ratu dikongkon golek pembantu kasarane babu. Oh, sing penggaweane anu nika to? Ngene pawon-pawon? Iya, iya. Lah, lah niku pun biasa nek kula teng pawon muangan tok. Mangan tok. <laughs> Besok mangan sih mangan. Beledak kutengmu. Lho maksud iki ya umbah-umbah, wis ngladeni ratuku. Enggak ada, kali sih ratu sampean. Oh, duwe sembarang duwe. Bojone adek wong Bandung. Lah kudu sedikit banyak bahasa Bandung kon kudu iso nguasai. Wong aku iso ngidung Bandungan kok. Lho sampean tak gak iso. Ya napa nek ngitu? Ada papan mandi di kucing kurus. <laughs> kucing kurus kayu jati. Sampai badannya tampang, baunya lebus. Terus karena mandi di kali. Sampai nek ngidung ngoten kok anu koyok Joko Suwarno. Bojone ratu ki nek ratu nyengkring ngono tak jejer ya. Oh, anu sinau nggih. Jenenge Wayu jenenge, jenenge apik jenenge. Jenenge sinten? Saripan. <laughs> Lho, wedok niku. Mbok Saripan, Mbok Saripan. Saripah. Oh, nggih. Saripah. Ayo ngulake. melak sampean? Iya, tak e penggawean. Lho, kula tak kondo kali niku mak sik. Oh, kondor. Sampai niku. Delok kondo. Kondo. Parah niku lho pamit. Oh, pamit. Nggih. Awas ngomong keliru. Sampeyan pun ngomong ngoten ta. Wis jadi pamit engko nggarai kesuwen ae. Engko ibumu kok tak kirimane layang. Aku nggih layangan telu no. Layangan. Ya. Nggih anu budal mbek mampir kondo ngoten lho. Pamit nggih. Ayo ayo. Nggih. Ayo. Kula sampeyan gendong. Ya. apa pune? Lho sampean karamane opo kok takon jengkol? Eh? Jengkol. Eh? Kalah <laughs> balik kok jengkol ae. Ya sak karepku. Aja ngono ya sing penak sing masak. Lah kok priwe sampean ari mene dut mbok banget lah. <laughs> Wah. Aduh, cokakan jengkol. Nekakan jengkol, nek angop lo. Ngeri deh. Epane sing ngeri kok. Ah iya, lha iki awakmu kudu mangerteni dhewe. Awake tok lho sirahe karo sapa? Kuwi dhewe-dhewe sirahe karo sapa? Lah sirahe kantil. Apa kok karo sapa sirahe? Lah iya kok. Ah iya. <clears throat> Nek wis mari masak, saiki ditoto nek jero kono aku arepe makem. Mam apa? Yo Mam sego ta? Dede krekel. Oh. Ah. Apa iki ya mam ya mam sego? Saiki apa mengko? Ya mari riyo wae. Ah. Ya saiki. Lah wedange apa, Pak? Eh? Kopi apa? Ya wedang kopi. Oh, biasanya kelangane sampean bensin. Hei, bensin. Oh, sakno. Wis ta saiki. Ya saiki ya. Hati-hati ya, Pak. Ya ya ya ya. Eh. Bun. Monggo, sapa iki? Thank you. kalian angkel. aku ngerti angkel iku lak paman sih. Ki Gusti. Nek aku ngrungokno suarane detek piadeke ponak aku dhewe iki, sinten? Tolo. Sing ngomong sinten? Sing ngomong sinten yo aku sing ngomong. Katolo kowe iki. Pokoke karuan sing nggih kula kartola Pak. iya. Nggih, terus pundi kabare kraton mriki ni? Oleh pengestumu ora ana alang-alangan apa. Iki kraton pundi sini? Iki kraton nggone kaca piring. kraton dalam kaca piring, ngerti ya? Soale kula pun dangu lelono nggih padus ngelmu. Dadi lali kali kraton iki. Terus pundi Ibu Ratu Ibu ratu sik pancet ae. Tambah semok gae. Tambah lemu, ayu. Mboten sambang teng Cirebon. Aku ora oleh nek nang Cirebon kok dijukuk dalange maneh. <laughs> Ngerti? Apa awakmu ngawur ae? Lah sakniki bibi dateng pundi? Nek jero, mula saka iku nek keping ketemu bibimu nang jero. Ya. <laughs> Terus Oh nika to. Lah iya, iki dhewe panggling to kali kula-kula niki. Ingkang ingkang ponakan. Ponakan sing endi iki? Tartolo. Oh alah, pangeling saya kira suamiku sendiri, Mas. Wes wes wes. Nek waduh waduh waduh nek ngene aturane pisan iki tak jak rekaman kon. ngrusak aku ngono aku iki yo gak apa-apa kula sampun dangu mboten sowan ngriki sebab kula niku wonten parlu parlu apa ne nggih pados ilmu kangge napa gesang kalian benjangipun dos bundi tiang lak kada, mencari ilmu to kedah kedah kedah tiyang niku kadam kok ngene yo nggih panen ratu ana apa Lah ratune karo ponakane kok gantung ponakane yo. Wis bisa dia tak cari rekaman men kan. Temen nang gak tak kon. Dur kepethuk kepon aku kok dur kepethuk Nur Said Nggih, pangapunten, bibi niku kok guyon. Kula badhe nderek ngriki, Bi. Oh ya kok beneran kok. Kula tak nguat meking napa ngenter. Ah, aja meking timbangan meking atune nyebut duwe namburi karo aku. Lho, eh, eh, karo aku karo aku. Nono arek gua Oh, nyarap ae. Kaya ngene temburu sampean iku. Nggih, canang buri mangan-mangan sing kulo ngono. Nggih, kulo kulo badhe teng bingkeng, Mas. Bingkeng buri. Buri bingkeng. Lho, <clears throat> punten. Oh. <laughs> Mangga. Eh, model-model nek punten mangga campur asun rampes ngono kok. Dungaren, eh, ya apa kabare? Pesen panjenengan sampun kula angsalaken. Lah ndi bocah? E? niki tapi potongane lanang. Wah. Potongan-potongan. Bapakne lanang. Lah iya. Nggih. Lah mak niki wedok. Heeh. pakaiannya lak celonoan. Nggih, lah kula pun pamit teng griyane, hmm. kula pamitaken pindah jenenge kula jak teng kutho. Oh, ngono ya. Kula jak teng kereta. Lho. Eh, eh. Keraton, keraton. Keraton kok kereta. Iku ngomong cemplang-cemplung pe cantik arek iki. Lah menika lari. oh, ah, iya iya iya. Ini Nduk. Pundi ratune paman? Aku Nduk. Lah ya ta. Oh. Sampeyan niku nek ngomong dangak tampun diluk mawon. Bapak iki wis ajuri iki ajri niki iki. Ajri lapo aku menungso biasa. Nggih ngomong sing teteh lah. Wis wis wis. Monggo. Kula dijak mriki kalih paman niki Pak Tu. Oh, Pak Tu. Sarwa setu berarti. Eh, Gusti Ratu. Gusti Ratu. Yo Gusti. Oh, Gusti Ratu kok patu. Apa iki? Oh Gusti lah, Ratu. Gusti Ratu. Nggih. Jenengku Gusti Ratu Basman, ngerti? Oh Gusti. Juluk Selodono. Wah. Itu enten artine. Ora oh, maksude Selodono. Selodono. Selo watu dono amal. Terus dadi amal watu kanggo pembangunan. Oke ya. Sampeyan dadi ratu kok pancetmu. <laughs> Sapa? Kok ajeng kei penggawean teng mriki. Iku sapa jebengah koyo ngene kuwi. Jenengmu sapa, Nduk? Jeneng kula Atini. Oh, lengkape sapa? Kastini. Iya, iya, iya. Kuwe anjen tak kongkon rene perlu tak wenehi penggawean. Lah nggih nyambut gawe kula napa? Wis gampang. Penggawean kula. Yo kanggo pembantu, pembantu. Oh, mbantu sampean? Iya, njogok njogok nobola. Ya kok bola pimpong. Apa iku ngawur ae. Biasane panjenengan main tenis. Rih, rih nek delok ayune kaya ngene ya. Nggih, nggih. Saiki ngene ae. Ayu pundi kali Ibu? Lho, lho ayu iki. Kali mak kah, mak kah. Perlu. Apa nang mak kah barang? Sing berat, sing berarti kami mak nit. Oh. Mak nit Oh. Iki iki persis kaya Yayu. Wis parang nek gelem tanpa tadi pembantu tapi bojo. Ngetes pundi? Napa paman? Sampean mriki diangkat dadi ratu, lah Pak Ratu niki dadi boru sampean. Oh, boleh kuwalik. Kenapa? Iya, iya, Tapek bojo. Oh, sampean dipek bojo. Dipek bojo. Iya, iya. Lah niku ratune napa mboten gak ada bojo? Lho, bojoku ana tapi luwe ayu awakmu. Nggih. Pun padha tuweke ari besar mbuna. Bojoku wis legrek rupane kaya blontang. iki awakmu ngerti. Ratu entek-enteki wong wedok. Wadah nemoni Nur Said. Bon sampean purun mawon, tinimbangane dadi buru. Dadi bojone ratu niku eco. Enak. Tanpa nyambut gawe. Lha apa dipikir kok enak kok sampean pikir dhisik, sampe purun sampean kulo ajar. Wah. enake wong lanang ditinggal mburing glenuk mbek wong wedok kaya ngono jarene jare diwajeni karo bojo aku mbok ora ngerti yo hmm, opo potonganmu sringa-sringis omonge kaya agus Bagaimana? Gak apa-apa. Oh, aduh, aduh, aduh. Sampai kewis tua. Iya, iya, iya. ini ngono, saat durungnya sampai mati sama niku. Loh, matek-matek menunggu rek, masalah. Iki ngini ya, Nilwan. Hahaha. <laughs> Apa-apa ana? Lha enake sampean niku lho. Apa? Sampean niku lho. Apa? Apa-apa? Sampeyan ki ngerti aku ni bojone sampean? Iya bojoku. Lah ya wis ngerti bojone ta? lah kok tanding-tandingke? Lah iya. Aku ditandingi sampean ora sudi ora siut ngerti? Lho. ora siut barang. Napa? Ratune diseneni ibuke. Iki mboten napa-napa. Ah. Kembang tebu lempar satu dapat 1000. Ah. Aku diseneni blontang. Blontang, blontang. Wis kono mlebu kono wis ora apa-apa. Sik, ora babu-bubu. Oh, babu-babu-bubu. Anu, napa? Kula jenenge dirabi kali Pak Ratu niku. Oh, cung dirabi kali niki. Walah yen mana-mana ayu munduk, dirabi kali potongane wong kaya ngono aduh, soro. <laughs> nggih nggih. Iya, iku mau wis rusak ngono kok. Lho, Dek. Lho, kan kene. Lho, aku sampean budal iko ya, ketemu ambek paman paman Patih jarene. Terus aku jak rene jare dijak golek penggawean. loh kene jange dirabi mbek ratu iku. Lho, iki ratu iki pamanku. Loh, aku wis suwe gak tau rene bareng rene kok kadhane ratune kok koyo ngono kok watuke kok wis ngekel. <laughs> oh, dadine Lah iki lek ngono ngene wis gak tepak ya. Karo bojo koyo ngono ndane karo bangsane. Aku gak setuju karo tindakane paman ratu iki. Wis ayo saiki minggat ae. Ayo minggat. Oh minggat. <laughs> minggat. ayo saiki minggat nang Pulau Batam. <laughs> Gusti Ratu. Oh apa? Titian panjenengan gajah mboten purun dipun <laughs> dititih kali panjenengan. Laporan pijian gajah. Biasane ya, lak numpak gajah sampean. Iya, nek waktu ameng-ameng. Nggih. Melaku-laku nek taman, lho taman. Taman itu sepanjang. Nggih, nggih taman. Gajah. Berbuji, berbuji. Nggih, kana rodo. Nggih, nggih. Koncoku teko. Oh, selamat datang. Ya. Tuan. Ratu Basman, apa kabar? Oh, kabar saya. Hmm. Ini begini, Gutu. Oh, masalah Gutu. Gusti Ratu itu. Oh, Gusti ah, Ratu. Gusti Ratu Gusti. Saya sama kapiten ada ini peluru. Ah, rempelu. Ah, <laughs> Iku teku. <laughs> Ono perlu apa lho? Ada perlu Mas. Iya iya, lho. Ah, ini begini. Iya ya. Dulu kami pernah datang ke sini untuk mengajak kerjasama dengan kamu. Iya Iya, lho. Tapi ternyata sekarang iya, kamu bukan kerjasama, tapi ada orang yang bikin nontran-nontran. Oh. Siapa itu loh Itu memoring-moring. Nah, itu. Ini dah Ada orang mengamuk. Nah. Aku ngenteni, wis hmm. suwe tak ngenteni. Nah. <laughs> Wis suwe tak ngenteni mulo iki kabar. Ah, jadi ratu lambe musik tepak yo. Apa wis suwe bareng? Iku itu namanya wis <laughs> Wis legrek, wis Sudah lama ya? Iya, iya, iya. Begini, itu ada satu orang namanya gak salah itu, ada lolonya itu. Nah. Kartolo. Nah, betul. tahu ya. Enggak ada betul ya. Ya, terus nah, apa? Bukan Kartolo ada Sarpo, ah, Sarpo. Ah, Sarpo. Sarpo kulo. Nah, ya apa? memang melulit. Iya, iya. Itu mau ngongkoni wong kabeh. Apa ya. itu ngongkon? Bersatu ya, untuk menyuruh. Kok nui ngomong apa? Nah, lalu gimana itu kerjamu, En Ratu? Hah? Nah, kalau kamu Ini, tidak kerja hmm. dengan saya, oh, hmm. tak Nyebut nama Kartolo iku keponakku. Oh, hah? Oh, percuma saya ya? anjing Jawa. Kartolo iku mang gak belani wong tuwa, gak belani hmm. sapa nek belani rakyat nih. Oh, itu berarti meripat-meripat. Oh, meripat-meripat. Oh, meripat-meripat. Betul itu. Apa itu orang yang oh, penyelundup, penyelundup. Oh, mata-mata. Ah, seperti. Nah mata-mata. Ah, iya. Mata-mata seperti matamu. Nah. Ya wes. Wis ah. Wes seperti matamu. Wis Wes ya. saiki ngene lho Dok. Ya ya. Ojo kuatir. Hmm. Ojo kuatis. Ojo kuatis. Wis, jangan kuatir. Iya, iya. iya. Masalah iki kok tak atasane dhewe. Begitu ya. Begitu. Oh, Perlu londo tak anu apa atau lak golekan. <laughs> Ora oh, apa londo kok golek. Tak golek tak tolak. Saya tunggu di tangsi ya. Iya, iya, Kamu sudah berjanji kalau tidak berhasil tak Toplok dadi ratu kamu. Oh. Ayo, iya. Ah, Ayo, nyun pamit. Iya, iya, Wah, wah, wah, wah. Ya opo. Oh, Ngenten napa Gusti? Lho, lho, ndo teko kene iki, Mang. Nang endi landane? Nang endi? Wis balik nang endi? Lho. Jarane mau ngene landane. Sampai turu mawon iki. Lho, ngatek ae arek iki. Lho, ya ora ngono gene landane ora ngono. Londo iki wau madosi sampean. Eh, eh. Londore nikmat golek kartolo. Nek ngono jelas terang cetho terwelo-welo. Lho lho lho. Nek ngono Kartolo iku gak belani wong tua kaya aku, hmm. belani rakyat benci barek londo nek ngono. Berarti jero mesaken sampean. Iya. Lah saiki nang endi wong? Golek Kartolo jero. Golek. Oh, lailah. Monggo patus sing. Ilang ala langka langka. Mriki Bu sing lunga lunga lunga. Kanok. Langka wis. Mriki sing sepi-sepi, Bu. Lho, mung ora ngono pagane tenan. Ono tekan. Kartolo. Waduh, ketiwasan. Apa? penekan panjenengan mboten nenten. Penekan penekan ponakan. Katolo katolo. Nggih mboten nenten kali. Anu kastini kastini kastini mboten nenten. Lho, kastini kano mboten nenten. Oh. Mancurit kurang ajar. Oh, oh. wah oh, wah. Oh. Syukur syukur. Nek kono digowo kastini mbek katolo iki. Lah nggih niki dibatasi teng bundi niki. Wis meneng karino omah. Nek ngono jelas Kartolo iku mang abot rakyat melani londo. Nggih nggih. Wis. Wali. Wali omah. Sakit gopone. Nek ngono Kertolo emang belani rakyat. Londo emang dianggap mungsu. Nek ngono lak mata-mata dek ini. Hmm, Wih, nak kena Tak sumbaran ini. Ya, saman, saman budal kalau ibu tenggeri mau. Ya, ya. Kan ibu, dewe-dewe kamare, dewe-dewe. Ya, ini lo jagoin. No. Iya, jagoin ya. Eman lho, pak. Nak main, tak boleh aneh Ayo sama enak kera aku, gak woyong. Gak worong kraton mesti kisruk. Paman karo bebek. Karo patih. Kok iso gelut? Buwel lak jenenge. Ngerti nek aku mbarawamu kok ora ono. Iki mesti kisruk. Lebih dari engkang kisruk. Lho aja kuwatir, aku karep peguron. Aku iso mencala putra, mencala putri. Iso mlebu jerone sarung. Jerone Mbah Guru wis ngomong, nak aja kuwatir nek kon mudhun teko padhepokan. Kon iku iso ngilang. Tapi balik. Wis pegel ya, Mbak. Iku lho lek katut godhong iso ilang wujud godhong, ngono lho. godhong. Iso pokok nisare ana kayune. Kok iso? Lah lek awakmu kepengin ilmu kok tak jak nang mbah kono. Cuma lek awakmu nyecep ilmu mbah gak kuat. Aku gak iso nyecep e, Cak. Lho kok tak wurui. Soale mbah iku tuwek enem ilmu ni wuh, gak tau metu blas ilmu ni. Lah sing diangsu apane nek gak tau metu. Sing diangsu kadang-kadang Ansunok got. Wis ngene, ayo saiki bersatu golek wong-wong sing gak setuju karo kumpeni. Sebab lek diterus-terusno wah sangsara uripe bangsa dhewe. Loh, kawula cilik. Kok ana jaran? Oh, duduk, jaran. duduk. Ah, <laughs> wong cempe. Cempe. Eh, ondo oh, kumpeni. Iki lho, Kartolo. Kartolo sapa? Pasti. Heeh. Lho, kate tanggapan. <laughs> Mamula aku getun meguru Mbah Slamet iki. Susu kudu gak karu-karuan iki. Wong pendekar gak iso sumbar. Heh, saiki aja maju siji. Ampean kaya onjol krubutin kaya menjangan mati. Iki lho pendekar teko gunung mrutu sewu. Ayo maju. Oh, ayo. Oh, ayo. Oh, pertama sih kamu anjing Jawa Kartolo toh? Apa betulan kamu orang Kartolo? Yo. Ah, ini ini lerane tabuan sih. Iya, iya, iya, iya. Ah, iki. Ini yang Kamu cari, punya pokal gawe gawe karbon dhewe. Londo kok ro lek aku sing gawe pokal gawe kaya. Ah, toko-toko kabeh. Um, oh, kamu yang bikin Rio. Loh, Rio jenaka. Gaduh, gaduh Rio. Ah. ah. bikin nonar kamu. Aku sing gawe geger. Ah. Aku gak setuju anane company ana puluh Nusantara Jawa kene. Hmm. Pulomu to. Eh, pulomu. Pulu ana kromo. <laughs> Ah, pokoknya saya menjajah. Kalau nggak setuju kamu saya pegang, nah. saya tembak mati. Kon kudu nyengkris teko kene. Sekarang oh. tidak mau, besok tidak mau. Nek gak gelem nyengkris teko kaca piring kene. Nah. Ah. <laughs> Lah kan keraton kaca piring. Iya, ya, baik. Hmm. Cuk takon dosamu kon. Ah, mau apa mau sekarang? Lah kon njaluk apa lu? Oh, srebeh. <laughs> oh, londo, kompeni oh. mati mergo. Ah. Aku ki guyu kok lumuan sempel. Uh, <laughs> Lho man jamino man. Kartolo, kok soge kendel wani kon belani rakyatmu. Anane aku soge mergo aku kendel man. ojo diwalak-walik. Paman saiki ape ngompol. Lho eh? ngomong, ape ngomong. Ape ngomong. Lah terus karepeno kek apa man? ojo kekean ngono. nek kon belani rakyat padha kon maneni mbek paman sampean niku salah man salah e? bangsane koyo ngono gak dibalani tapi kompeni sing bonjol malah kok belani penuh lak gendeng pangkat derajat karo wong wedok aja ngono delon nasibe wong wedok sing ana alas iki sak mesine wong wedok ini ditolong diwene penggawean malah ape kok rabi umpama tak rabi ape apa kok tari narek dhisik eh kasene nduk wong ayu timbangane uripmu soro ayo bali nang kraton Lah napa balik teng kraton? Dadi bojoku. Saman rabi? Iya. Ora sudi. Iki teko didik kamu loh, ngerti ya? Pancene kabeh tak ware ojo gelem ojo manut karo ratu sing ratu kucluk ya. Ojo bergudul maguguk maku to waton omongmu. Sakaremu dhewe kon ya. Sampean kudu nyambut gawe beberangan, karo aku ojo nyambut gawe beberangan, karo kompeni Penilondo. Oh, tidak bisa. Kon gelem tak bondo, gak gelem tak bondo. Lho. Kate nglawan aku, Man. Apa tak pedeni? Ojo kesuwen, Man. Iya. Oh, waduh, waduh, waduh, waduh. Loh, loh, loh, loh. Waduh, waduh. Iya, iya. Cak, cak, cak. Ratune irunge coplok. Weh. Ala eh rokok coplok. Waduh, timbangane soro-soro sampean mati mawon. Oh. <laughs> Iki aku ono kon iku wong. Wisman, aku jane gak mamani karo penoman. Iya iya iya. Cuma aku iki mbelane wis sangsarane wong cilik. Oh iya lho. Sampeyan kudu tunduk karo aku. Iya iya. Iya iya tunduk aku. Sumarane bos londo. Iya sumarane, sumarane. Londo oh, utawa company. Iya iya. Ojo njararane ono negara kita. Pulau Nusantara Jawa iki duwe wong Jawa. Lek awakmu gak nyingkir, wah bakal tak obrak-abrik kudu golong tiker. Loh, lapa kok golong kloso? Iya, sebab mari kenduran. <laughs>